Kazali smo da je prvi, prva opcija da potpišemo i pristanemo na sve vide, vidove ponižavanja. A druga opcija je da se vratimo Allahu te wa taala, da se vratimo islamu da se vratimo ponosu i sistemu koji je pun pravde i apsolutna pravda, onda će nas Allah pomoći i nevjernici nas sa ovih krajeva neće moći odgurati. Evo vidite da poniženja ovome narodu ne prestaju. Hajde nekako kad te ponižava tamo neko, onaj koji je poznat da je hajduk i da je to njegova vazifa na ovim prostorima, da radi prljav posao, izvršava naredbe međunarodne zajednice kako bi nešto od položaja i denari, de, denanira i drhema od nevjernika dobili za uzvrat. Ali ja vidimo, poniženje ne prestaju. Volio bi da mi neko razuvjeri da opet nije munafička međunarodna zajednica dobro pružila svoje prste i ponovo obnovila onu staru parolu zavadi pa vladaj. Pa ovih dana vidimo i svedoci kako se ovaj narod i njegovo poniženje nastavlja. Ali sada narod sam sebe ponižava. Isti narod sam sebe ponižava. Pa otkud dolazi ovo? Zato Allah Đelešanuhu kaže وَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Neka se dobro pripaze oni koji ostavljaju Rasula sallallahu alaihi ve sellem i njegove naredbe, neće da žive po najpravilnijem kodeksu života, neka se takvi dobro pripaze, antusibahum fitnetun, da ne zapadnu u nerede, u fitnete, u smutnje, a u Jusibahum Adabun Elim, ili da i ne pogodi bolna patnja. Evo vidimo sad na srednje Jehizijum fit dunija, poniženje na ovome svijetu. A šta će onda biti na drugom svijetu? Mi ovdje odmah kažemo da smo uvijek na strani potlačeni, da smo uvijek na strani mazluma, kojima se, čud, se čini. I tako ćemo i ostati, ne zbog toga što mi tako želimo, nego se mi moramo Allahovim naredbama povinovati, a On nam je naredio da ne smijemo zuluma činiti. Sebi je to zabranio, a onda nama naredio pa kazao, tada ta kako je došlo hadis kuciju. I nemojte jedni drugima zulom činiti. Ali kema tu divu tu dan. Kako se zasluži, tako se i dobije. Upravo narode moje ili narode naš, one koje ste vi birali i koje ste vi oblačili i kojima ste vi priuštili, oni vas danas tuku i ponižavaju. I to će opet debelo naplatiti. I preko vaših koža. I preko vaših novčanika. Pa se zapitajte zašto dolazi kazna iz iste vrste. Min džinsil Čovjek kako radi, tako i zaradi. Pa kada pomažeš opciju koja je puna nereda smutni i nepravde, doće ti i kazna iz takve vrste. Kada pomažeš pravdu i daješ sve za taj projekat, onda će te pogoditi pravda i ti ćeš osjetiti slast i ljepotu pravednog života na ovome svijetu. Zato narode naš. Eto opet ste slagani. Slagali su vas. Stavili su vam parolu narod vlada. I evo pali su na prvom slovu demokratije. Zabude koja želi da ospori prosperitet Islama, ali neće moći Allahu svjetlo ugasiti niko ne može. Ljudi li u nur Allahi bi afwahihim wa ya'ba Allahu illa an yutimma nura walau u al-kafirun. Oni hoće da utrnu Allahovo svjetlo. I stvarno hoće. I danonoćno hoće. I jutri sve radi. Kako bi zabranili da istina do ljudi dođe. I da ljudi progledaju i da im sa srca kopna spadne. Ali ko to može puhati i svjetlo sunca ometati? Ko to može Allahov din s kojim on upravlja i narode s njim uzdiže? I sa, tim istim dinom, ako ga ljudi neće, narode ponižava. Pa evo vidimo da naš narod je ponovo ponižen, ali absurd što je ovoga časa ponižen sam od sebe. I tako će to biti kada se traži zadovoljstvo ljudi i sreća i prosperitet u nečemu drugom, a u njemu samo ima poniženje, zabude i mračna budućnost. A ostavljamo tako jasan islam, koji je došao da riješi sve probleme. Često u razgovoru s ljudima ili prateći ono što novinari i sihrbazi i neprijatelji slava pišu, ljudi često konstatuju i nas optužuju da smo mi problem i da je neizvjesna budućnost našem narodu i ovim krajevima samo zbog toga što mi kažemo Rabbun Allah, naš gospodar je Allah. A mi obaramo tu tvrdnju i tu optužbu i tu laž i kažemo mi odgovorno tvrdimo da smo najkorisnija, najkorisniji sloj društva od koga ovaj narod nikad glava neće zaboliti jer nama je nepravda zabranjena i mi moramo svakome li kulli hakin haka dati. Svako mora svoje pravo dobiti. Ali evo da stanemo, da nas stavimo po strani. I često su optužbe na našu adresu. Kako mi razjedinjavamo, kako mi osporavamo, kako mi fitnete i smutne unosimo. A drugi kao red hoće da uspostavi. Pa eto vidite kakav ste red dobili da više nemate para za hljeta kupite, a kamoli da idete na operacije ti vaši polupani glava i porazbijani zubiju. A mi kažemo i odgovorno tvrdimo i pozivamo i sebe i vas da zaista porazmislite šta god kažete i kome kritiku i optužbu pučujete, Ovi ste dana potrepili kada ste optužbe prema pravim silnicima usmjerili. Ne slažemo se do detalje, ali se slažemo zbog toga što ste pokazali da više ne možete poniženje trpiti i da se ove javašluku i ovome neredu mora ukraj stati. Ali ako idete pogrešnim putem, pa i ovoga puta od ambici, od, e, od iluzija se ne živi, od emocija se ne živi, nego morate dobro znati šta hoćete s ovim. Ako hoćete da sklonete samo ove bace koje su na sceni, a dovedete ponovo druge i uspijete im ujasla, oni će vam sve pozovati i opet će vam zube i glave vaše razbijati, jer im je malo usuto u njihova jasla. Ali ako budete siste mijenjali i Allahu pravdu spostavljali, onda ćete blagoslovno na ovom svijetu živjeti. I zato se veliki imam Islama, Omer ibn Abdul Aziz, kada se popeo na mimber, a nije bio izabran nikakvim lobiranjem, niti žambo plakatima, niti po liniji očeva Jamičića, veza i vezica, nego su ga ljudi tražili i u podrumu ga našli. Sakrio se miskin, Allahov rob, kao što se lopov nakon građe krije. Predosjetio je da ljudi nešto sa njim pa se bojao i prepao te velike odgovornosti pa kada su ga natjerali, jer narod može i narod hoće i narod može puno stvari uraditi. Ne može bosanski sisi, niti ovaj, niti onaj, pobiti što majka može roditi. Ali narod mora da ne bude kritična masa, nego da je vodi razum, da je vodi knjiga koja je preporodilja, pa kada se je popeo na mimber, pogledao je koga pred sebom ima, a znao je kakvo je, kakvo je stanje preuzeo. Od samog penjana na mimber je poveo računa kakvo će odijelo na njemu biti. Hoće li ono do jučerašnje skupo cijenu, jer će se narodi o tome raspitivati, ili će obući nekakvo koje je ispod nivoa onih kojima se on obraća. Pa je prvo što je kazao, počeo sa Allahovom knjigom i ovo se često citira sa Mimbera petkom i ljudi misle da je ovo sastavni dio hutbe, a nije i nije novotarija se spomene. Ali je on kazao riječi Allaha Đelešanu, Inna Allahe je'muru bil adli والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Allah naređuje. Prepisao je pravdu onome koje je najpravedniji. Allah naređuje. To se zna, to se podrazumijeva. Meni i tebi, vama i nama. Da se pravedno postupa da se dobročinstvo čini, a ne krađa i pljačka. A pogotovo bližnjima. Vojenha anil paša. Allah zabranije razvrat, lopovluk, nered, pedeluk i tome slično. Vol munker, sve oblike griješenja i neprijateljstva. Vol babi i ono pravo neprijateljstvo da ljudi čine nered na zemlji tako Allah upozorava, hoćete li pameti doći. Pa ovako ako bude naš narod tražio svoja prava na adresi najprevednijeg sistema, onda ćemo dobiti ovaj drugi uvjet. I ovo zbog čega ćemo garantovati uz Allahu pomoć. Al-izzetu fi dunja, Ponos na ovome dunjalu jer ćemo živjeti ponosno. A onda husnul hatime i jeumil I lijep odlazak i lijep završetak koji je itekako bitan za onaj svijet. Zato, narode moj, zar nije došlo vrijeme da oči otvorite i da sa svojih srca koprene sklonite i da svoje bubniće dobro očistite i da budete minal ladine jestemi unal kaul od onih koji će slušati ne govore oni koji obmanjuju nego oni koji slušaju Allahovu riječ une أَحْسَنَ a zatim najispravnije slijedi. Takve će Allah uputiti. Pa je ovo rješenje za naše probleme, a niš, nismo ništa riješili ako umjesto Hase ponovo kakvog Lopovića dovedemo. Ako mijenjamo bace, ništa nismo riješili, ali ako mijenjamo sistem, onda smo i za ovaj i za budući se svijet dobro opredijelili. Pa molim Allaha te bareke ta'ala da ubrza pobjedu Islama, da osvijesti i počasti uputom ovaj narod koji će biti ponižavan dogod god ubudijet i badete šalje na pogrešnu adresu, a ne Allahu subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha te wa ta'ala da iz ovoga izvučemo svi pouke i da znamo da poniženja neće prestati. I Allah subhanahu wa ta'ala će kažnjavati ako budemo leđa Allahovoj uputi i Allahovoj knjigi okretali. Akulu qavli hada ostavfirali o lekom festavfiruhu innahu huo gafur rahim wa ahiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin fastavfiruhu innahu kana gafara. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Poštovani džemate, u ovom drugom dijelu hutbe pred nama je divan hadis. Allahova poslanika sallallahu alaihi ve sellem koji dobrim dijelom se odnosi upravo na ovu, na ove krize kroz koje čitav umet prolazi, a pogotovo ovaj dio ometa koji se bošnjaci i muslimani zovu. U njemu je puno toga kazano, pa ćemo pokušati iz ovoga hadisa određene pouke i poruke izvući. Jer je najbolji govor kao Allahu a Rasul, govor Allaha i njegova poslanika. I tu su najpotpuniji odgovori i smjernice i za umet i za pojedince. Hadis je kod imama Ahmeda od Ibn Omera radijallahu ta'ala anhu koji je prenio od Allahova poslanika sallallahu alaihi ve da je kazao Bu'ithu bejne jedej sa' bi sejf Poslan sam prije dana sa sabljom hatta ju'beda Allahu wahdehu la šarike lehu da se obožava samo Allah subhanahu wa ta'ala koji druga nema وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُبْحِ i učinja nam je na faka tamo gdje moje koplje zabada وَجُعِلَ الظُلُّ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِ a učinjeno je poniženje i svi vidovi ponižavanja i sramoćenja za onoga ko se suprostavlja Rasulovim sallallahu alaihi wa sallame naredbama. Hadis je, draga moja braćo, jasan. Limen lehu kalb, au alqa sam'a, wa Za ovoga ko srce ima, ko čuje i ko je svjedok da je Resul sallallahu alaihi ve došao sa uputom od Allaha subhanahu wa ta'ala. Neki će kazati kada čuju ovaj hadis, pogledaj, molim te lijepo, vi vazda oko neki sablji. Vi vazda oko nekog oružja. Svi su naoružani do zuba. I ubiše svagdje i nene i dede tuku. Ubiše nenu u pot uzli. Eto, nena jadna nije mogla ne da zgovori šta hoće. A onaj drugi međet nad dvije noge ganja studentena i pošprica kao što se muhe ubijaju La haula wa la kuvata illa billah. S druge strane, red, pogledajte kako oni spostavljaju nered. Sve su crnokošuljaši. Kod nas se policija u islamskom sistemu ne zove policija. Aha, jer policiju ne vole najčestitija i čistija stvorenja, to su djeca. Pitajte djecu policajaca volite li svoje babe, pa će reći ako smiju, za zatvorenih vrata i gdje ne rade kamere, da ih ne voli. Zato se milicija u islamskom društvu zove amr bil ma'ruf nehi anil munkar. Nije obratno. Milicija se u islamu zove skupina koja naređuje dobro a ne može ona tumašta je dobro nego Allah i njegov poslanik. A odvraća od zla. Sad je klanjati zlo. Sad je otvaranje mešćida fitnet. Sad je vođenje džihada, terorizam. Sad je učenje Kur'ana. Zaostalost. Hoćemo li po takvim svatanjima i tumačenjima živjeti? Pa zato kaže Resul sallallahu alaihi ve selleme Bu'ithu bejne jedej Poslan sam sa sabljom prije sudnjega dana. Hatta la yu'bedu Allahe wahdehu, la šerike Da se obožava samo Allah Đelešanu, koji nema sudruga. Znači, na zemlji je prije toga zavladao nered i dolaze poslanici koji nude islam, nude objašnjenje, ali isto tako onaj ko se suprostavi islamu u smislu da napada islama ne mora ga primiti. I ovdje se ne podrazumijeva da mi nosimo sablje, da ugonimo nasilno ljude u din. La igrahati dini, kad je rušto minel Nema prisile u islam, jer se islam jasno razlikuje od zabuda. Mi pozivamo srca ljudi, mi im se sa jasnim dokazima obraćamo, pa nakon toga, ako ostanu ravnodušni, onda su samo protiv sebe dokaz dostavili, a mi imamo opravdanje na sudnjem danu, jer je Allah Đaldešanu naredio, velik mahudina i prenesi ono što ti objavimo objavljeno. ako ne preneseš, nisi dostavio sam. Ja eju en nebiju, velik ma Allahu O Allaho poslaniće, tvoje je da dostaviš ono što ti je objavljeno. Inneke len tehdi men ahbebta, ulakin Allah jehdi men ješa. Ali odmah da znaš Allaho poslaniće, a i vjernici posle vas, poslanika, vi ne upućujete. Allah upućuje koga Allah subhanahu wa ta'ala hoće. Pa zbog toga ovo je jedan od išareta da je kijamet blizu. Jer je u drugom rivajetu kako je došao kod Buharije i muslima, gdje kaže Resul sallallahu alaihi ve bo Bo'ihtu ene wasake Poslan sam ja i sudnji dan kao ova dva prsta. Ovako blizu. I evo ono što možemo još razumjeti, da će sadne presudnje dan dobro rezati. Oni koji ne daju istini da prođe, oni rahmeta i milosti neće imati. I vidimo kako je Firaun, egipatski novi, samo za sabah jedan oko šest hiljada ljudi pobio. I upisao se u listu veliki silnika i zločinaca koje spominjemo samo po zlu. Dok mi muslimani kada nosimo sablju, onda je samo upotrebljavamo kad naš gospodar kaže lil islam, ovo je pravo islama, sada se ono upotrebi, a ne po svojim čeifima i po svojim strastima, kao što to rade ovi silnici koji nam svakodnevno pokazivaju šta stoji za njih i kakve oni hajvanske nagone u svojim prsima imaju. Da se obožava samo Allah subhanahu wa ta'ala Pogledajte kad se ne obožava Allah Đelešanu. Zato Allah Đelešanu kaže da ovaj narod لو أهل القرية آمنوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض da narod vjeruje da narod bosanski vjeruje da narod ummeta vjeruje Allah bi im otvorio beričet iz nebesa i zemlje to ćemo kasnije kazati. Danas ljudi uglavnom se bore da imaju u dosta. Pa to i više nije njegov prioritet. On se na rita, ako vidi da nema sahibije, zavegne, pa šta će? Pa zbog toga moramo shvatiti cilj dolaska ljudi na ovaj svijet da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala, da pozivaju ljude u pravu stvar i da red na zemlji uspostavljaju. وَجُعِلَ رِزْكِ تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِ I učinjena je napaka tamo gdje zabrada moje koplje. Ovo je još samo jedan dokaz. Da je napaka određena. Ti kad gađaš, ne znaš što ćeš pogoditi. Ashab kada je pucao mušika, kaže kateltuhu alhamdulillah, ubio sam ga alhamdulillah. Pa je Allah objavio وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى Nisi ti pucao kad si pucao, ili nisi ti bacio kada si bacio, nego je Allah bacio. Zato mi kažemo la haula wala kuvvete illa billah. Sva snaga i moć pripadaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kako je došlo rivajetu? Dvije stvari u koga se ljudi najviše svađaju i prepiru i raspravljaju, a one su u eđelu određene. Onda kada si bio sa 120 dana, kad je Allahom voljom melek došao da dušu udahne, da ti je propisao na baku, između ostalog. I ona je određena, ne može se ni povećati, niti se može smanjiti, a da Allah subhanahu wa ta'ala o tome nije obaviješten. Ona ti je propisana i zato je ovdje došlo u međhulu. Vođu'ile li, tahte, I učinjena mi je napaka. Neko to tamo spremio. Tvoj gospodar poredao šta je tvoje. I ti moraš doći na ovu jutarnju kljukušu. Morao je si je, brate, pojesti. To ti je u kadru određeno. I nisi je nikako mogao, mogao ići. A onda ponovo oslikava ovo što danas naš narod napačeni, koji je potpisao sve vidove poniženja, opisuje to Resul sallallahu alaihi ve pa kaže وَجُعِلَ الظُلُّ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِ I učinjeno je poniženje, znači određeno je poniženje. I to svi vidovi poniženja. Al-Ful, ovo su samo dva izraza, jedan drugog dopunjava, a i u jednom i u drugom smislu se aludira na poniženje. Zato kada Allah Đelešanu govori o ehli kitabijama, koji daju džiziju, ne mogu to otići na bankomat pa tamo platiti. وَيُعْطُلُ džizije وَهُمْ صَغِرُونَ nego će biti poniženi kada to budu davali. Zbog toga što hoće da ostanu u svom kufru, nećemo ih prisiliti. U džahennemu ima mjesta, ali nemate pravo na ponos. Ponos pripada Allahu, vjernicima, poslaniku i vjernicima. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ Ali munafici, nevjernici, otpadnici, ne znaju šta je ponosno i dostojanstveno živjeti. Pa je propisano poniženje svakom onome ko se suprostavlja Resulu sallallahu alaihi ve Pa pogledajte, koliko je ovim našim gradovima i selima u zadnjih 20 godina prošlo svršenika iz najboljih mjesta na Dunjaluku kao što je Mekka i Medina. Gdje su, su ti ljudi? Često ih vidimo tamo gdje se ne bi trebali vidjeti. Zašto su mnogi poniženi i zašto se mnogima ne da da kažu riječ istine? Zato što ponekad u ludu progovori. Pa zašto onda ne su poniženi? Pa zato što su odabrali poniženje i da stanu sa onima koji su poniženi i sa onima koji čine zulum. Pa je Allah odredio i njegov Resul sallallahu alaihi ve sellem da kogod odbija naredbe Resula sallallahu alaihi ve sellem i živi po nekom drugom pravilniku, nema mu nego biti ponižen. I to će ga poniziti upravo onaj čiju je naklonost tražio. Zato uzvišeni kaže فَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتْ A ti idi pravim putem kako ti je naređeno. وَمَنْ تَابَ مَاكَ I oni koji te slijede. وَلَا تَطْغَوْ I nemoj objesan johom biti. A nakon toga kaže وَلَا تَرْكَنُوا إِلَا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ I nemoj podržavati opciju. Nemoj se priklanjati opciji koja zulom čini, pa da i tebe daj zulom na ovome svijetu i kazna ovoga svijeta, a onda vatra džehennemska ovoga svijeta prži. Zato ovo je prilika još jednom da razuvjerimo i sebe i druge, da ponos pripada Allahu, njegovom Resulu i vjernicima i da je ponos u dostojanstvenom pridržavanju Islama, a svi oblici ponižavanja je onoga momenta kada okrenemo leđa Allahu i Tebareke wa ta'ala uputi I završava Resul sallallahu alaihi ve selleme وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ A ko ponaša jedan narod, taj je od njih. Ko živi da je neprimjećen, ko svojim govorom, izgledom, razmišljanjem, ubjeđenjima liči na narod koji je nevjernički, on je od njih. On je od njih. Pa šta se je upravo nama desilo? Danas su nama puna usta nekakvog zapadnog načina života, zapadnog načina razmišljanja, zapadnog načina oblačenja, zapadnog načina jedenja i pijenja i spavanja i svega ostalog. Pa na taj način oponašamo jedan narod to je strogo zabranjeno. Nama je naređeno da oponašamo one koji su nas u vjeri pretekli, na čelu sa našim Resulom sallallahu alaihi wa da oponašamo ashabe, da oponašamo tabi'ine, da oponašamo islamske učenjake, da oponašamo dobre ljude, da oponašamo dobročinitelje, da oponašamo zuhdije koji su se pokazali svome zuhdu, a sve to da prođe kroz ili stane na vagu Kur'ana i sunneta, pa je takav da šepu naređen i on je mahmud i pohvalan i on je lijep i zato se nagrade dobivaju.